Selamun Aleyküm və Rəhmətullah və Bərəkatuhu. Aleyküm ANS kanalında hesabat verilişində Suriyaya gedən Azərbaycanlılar haqqında məlumat verildi. Hı. Bu verilişdə səslənən müəyyən iddialar və fikirlər haqqında sizin fikrinizi öyrənmək Azərbaycan müsəlmanları üçün maraqlı olardı. Hmm. Deməli, birinci sual odur ki, verilişdə sələflər, vahabilər, xavariclər və təkfirçilər hamısı eyni qrup kimi səsləndi. Sizin buna münasibətiniz nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşraflə ənbiyyə və mürsəlin. Seyyidina Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcma'in. Əmmə bə'd. Hə, təbii ki, mən, qardaşlar göstərdilər mənə o verilişi. Hə, həmişə kimi bu səhvdir. Kim belə fikirdədir, kim belə danışır, səhv eləyir. Birinci vahabilik yoxdur. Artıq biz bunu dəfələrlə deyirik. Lakin ə, e, görsənir ki, cəmiyyətdə müəyyən tərəflər var. Onlar istəyirlər ki, bu söhbət qalsın. Və istəyirlər ki, hansısa tərəf özünə desin ki, bəli, vahabilər bizi. Mən yenə deyirəm, əgər biz vahabı olsaq, biz deyərik, biz vahabiyik. <laughs> Lakin biz vahabi deyilik, ümumiyyətlə vahabi belə bir şey olmayıb. Hə. Amma o ki qaldı sələflərlə ə, e, təkfirçiləri, xavaricləri bir edib, o ya o kim belə danışır, ya o adamın savadsızlığından irəli gəlir, dini marifçiliyin zəif olmağından, ya da qərəzli e, xarakter daşıyır. Başqa mən bunu heç cür adlandıra bilmərəm. Çünki sələfiliyi təbii ki, ayrıdır bir yoldur, bu Peyğəmbərin sahabələrinin yoludur və bu yolda radikallığı əleyhinədir və biz həmişə radikalın əleyhinə olmuşuq və e, özünüz də şahidsiniz ki, heç vaxt hətta dövlətdə gedən müəyyən proseslərə qoşulmamışıq, nümayişlərə və s. Baxmayaraq dəvət də olunmuşuq dəfələrlə, amma qoşulmamışıq biz belə bir məsələlərə. Ona görə sələflər e, xüsusən Azərbaycanda seçilirlər ki, nə nümayişə, nə hakimiyyətə qarşı, nə e, təfriqəçilik, nə radikallıq. Əksinə, biz həmişə belə fikirlərin əleyhinə olmuşuq və belə adamlar tərəfdən də biz həmişə hücum olmuşuq, hücuma məruz qalmışıq. Ona görə kim bizi e, o radikallarla bir tutur, o ya salatsızdır, cahildir, dini cəhətdən, ya da qərəzli şəkildə xarakter daşıyır. Vəssalam. Bunu başqa cür adlandırıb mənə. Buyurun. Verilişdə partlayışlar və digər qorxunç kadrlar göstərildi yəni sıravi izləyicilərdə elə təsəvvür yaratdılar ki, sanki sələflər bunu dəstəkləyir. Bu doğrudan da belədir. Görsənir ki, veriliş qərəzli idi. Yəni sələfləri pis göstərmək istəyirdilər. Elhamdülillah sələflər belə e, bu cür əməllərin əleyhinədirlər. Heç vaxt dəstəkləməyiblər. Ümumiyyətlə biz deyirik ki, o patlayışlar, ümumiyyətlə insanın özünü patlamağı, patlatmağı və e, gedib bazarda və ya vağzalda və ya avtobusda və ya metroda partlayış ilə bu İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz heç vaxt belə əməlləri dəstəkləməmişik və əleyhinə olmuşuq və əleyhinə də olacaq. Bu yalandır, növbəti yalanlardan biridir bizə qarşı. Aparıcı qeyd etdi ki, əvvəllər sələflərin sayı az olub və o zaman bizə qarşı çox danışırdılar. İndi isə sələfi cəmaatı çoxaldığına görə ancaq pıçıldayaraq danışırlar. Belə çıxır ki, bunu deməyə ancaq Mirşahin Ağayevin cürəti çatır. Təbii ki, bu da yenə düz deyil. Sadəcə o vaxt çox danışırlar, ola bilsin, bizim azlığımıza görə yox. Sadəcə marifçilik yox idi bu barədə. Ona görə elə bilirdilər ki, bu nəsə yad dindi, başqa din adlandırdılar bizi, sonra 5-ci məhzəb adlandırdılar. Sadəcə insanlar marifləşib müəyyən qədər, xüsusən bu məsələdə. Ona görə söhbətlər azalıb. Çünki sərhədlər açıldı, cəmaat getdi, gəldi, ah, xüsusən Məkkəyə və xüsusən dünyanın başqa ölkələrinə gedib gördülər. İnsanlarda ə, e, mariflənc, marifləndirmə ə, e, məlumatı daha genişləndi. Bu onunla bağlıdır. Yoxsa kimsə o vaxt çox danışdılar, indi qorxurlar, az danışırlar və kimsə igidlik eləyir. Bunlar boş söhbətlərin hamısı. Verilişdə göstərildi ki, Qəzzafini və Mübarəki sələflər deviriblər. İndi də əsədi məhz sərəflər hakimiyyətdən salmaq istəyirlər. Sizcə bu belədir? Yenə gülünc fikirlərdir və görsənir ki, adam oradakı prosesləri dərindən bilmir və kim belə deyir ümumiyyətlə. Bu Qazafini, həmçinin Mübarəki, həmçinin Əsədi xalq devirir. Sələflər yox, xalq. Baxmayaraq sələflər hətta ə, e, Əsədi müqayisələsi e, Mübarəklə və ya Qazafinlə halı daha pisdir dini cəhətdən bizə görə. Lakin hətta biz Suriyada Əsədin qarşı çıxmanın əleyhinə idik. Əleyhinə idik. Ona, ona görə e, xalqı hamısını sələf eləmək və s. başqa don gedir. Məsələlərə başqa cür don gedilir və salam. Düzgün e, məlumat deyil bu. Ümumiyyətlə, müxbir və ya jurnalist məsələn, e, bir məlumat verəndə onu dəqiqləşdirməlidir. Bu, Azərbaycanda, məsələn, jurnalistlər arasında biraz e, yəni tam bir şəkildə formalaşmayıb. Məsələn, bəzi jurnalistlər bəzi məsələlərdən danışırlar, xüsusən dini mövzu, dini mövzula aid olan məsələlərdən. E, düzgün görsənir ki, oxuyanda da görsənir ki, bu adam heç dini məsələnin özü düzgün başa düşməyib. Ona görə belə fikirləşib, düzgün çatdırmayıb. Ona görə bu məsələlərdə ümumiyyətlə xüsusən mütəxəssis danışmalıdır. Bu üzrə mütəxəssislərlə danışılmalıdır. Onlar fikir bildirməlidirlər. Bu daha düzgün addım olar. Çünki xüsusən ə, e, televiziya vasitəsilə və ya qəzet vasitəsilə və ya radio vasitəsilə hər adam çıxıb nəsə danışsa, ola bilər bir kəlmə fitnəyə səbəb ola bilsin. Ona görə biraz belə məsələlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, xüsusən dini məsələlərdə xüsusən cürbəcür əqidələrə aid olan məsələlərdə. Bu daha ə, e, hər bir jurnalist buna rayət eləsə, bu daha münasib, düzgün olar, düzgün addım atarlar. E, iddia olunan ittihamlardan biri də bu idi ki, sələfi cəmaatından başqa hamı cəhənnəmlikdir. Yəni sələflər belə fikirləşir. Və... Əlbəttə, əlbəttə yox, bu yalandır. Ə, e, biz deyirik ki, inşallah ə, e, necə şəfaət hədisində gəlib, Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu taala kimin qəlbində zərrəcən iman varsa, axırda cəhənnəmdən çıxardacaq sonda. Yəni hər bir müsəlman inşallah biz deyirik, hər bir müsəlman cənnətdə idi. Amma o müsəlmanlar ki, günah əhlidir, e, ibadətlərində zəifdir, Allah tanımaqlarında zəifdir, biz demirik, onlar cəhənnəmə düşəcək, onlar cəhənnəmlidir. Ehtimal var ki, müəyyən bir müddət üçün, o günahlarına görə. Amma e, deyirik ki, hər bir müsəlman inşallah cənnətə düşəcək və o fikir ki, biz deyirik ki, gör ki, sələflər deyib ki, bütün bizdən, onlardan savayı, bütün hamısı cəhənnəmli idi, bu fikir batildir. Belə heç kəs deməyib əhl-i sünnə vəl cəmadan. Bu bizim fikrimiz deyil. Və deyirlər ki, sələfi cəmatı Bakıya Məkkə adlandırır, Sumqayıtə isə Mədinə adlandırır. Düzün, biz özümüz də belə birinci də eşitdik bu şeyi, bu, bu fikri biz birinci də eşitdik. Biraz gülməli fikirdir. Hə, belə şey yoxdur. Bu söhbətlər düzgün deyil. Bu cür yaymaq, özü də sələflərə aid eləmək, belə fikirləri və belə məsələlərdə ümumiyyətlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ölkədə başqa problemlər var. Məsələn, e, narkotik, cavanlar arasında, narkomanlıq, məsələn, o əsasən bunu yayanlar barədə onlar ifşa olunmalıdır. Sonra fahişəli mövzusunda məsələn, stunyonlar barədə onlar ifşa olunmalıdır. Və ya məsələn, cürbəcür problemlər var ölkədə. Onlar müzakirə olunmalıdır. Bu saat e, televiziya vasitəsilə də çox eşidilir ki, qəzet vasitəsilə ki, intihar çoxalıb. Və bu məsələləri müra, e, müalicə eləmək lazımdır. Durub sələflərdən danışmaq, özü də yalan, hamısı başqa sifətlər vermək onlara, bu mənə gəlir ki, nə adillikdən, nə də insafdan. Verilişin sonunda elə səsləndi ki, radikallığı mübarizə, marifləndirmə yolu ilə aparılmalıdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Demək olar ki, o verilişlərə bir dənə, düz bir dənə bu idi. Hə, düz fikir. Və biz əlhəmdülillah 15 ildir bunu edirik. Sadəcə indi kimsə hansısa jurnalist indi bunu başa düşüb. Biz bunu 15 ildir eləyirik və eləyəcəyik, davam eləyirik buna baxmayaraq ə, e, radikallar tərəfindən ə, e, dəfələrlə müəyyən terror hadisələrinə məruz qalmışıq, lakin biz öz yolumuzu davam edirik. Bu düz fikirdir, bəli, marifləndirmə aparılmalıdır. Lakin bu marifləndirmə kim aparacaq? Və necə? Bax, o sualdır. Hansısa bir molla təbii ki, e, bu məsələlərdən müzakirə eləməyə biraz ağır gələr, e, gülünc gələr. Çünki hər bir məsələdə mütəxəssis danışmalıdır. Təbii ki, olan fikirlərini bilən, onlar qəbul etdiyi tərəfdən onları müalicə eləmək. Və bu mühümdir. Kim aparacaq marifləndir və necə aparacaq? Amma mariflə, hamımız deyirik marifləni, biz bunu edirik onsuz da. Biz bunu elə o vaxtdan edirik. Və bu düz fikirdir və marifləndirmə aparmaq lazımdır, bunu gücləndirmək lazımdır. Və salam. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm və Rahmetullah və Bərəkatuhu.